هداه قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ما فهمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ما هذه نسقط على كل حال نعم نعم kwamba tulikuwa tumesimamia hadithi ya 14 na siku 15 ile taarifa mlikuwa nimefanya wiki iliyopita ndio tumeshasoma kumbe tulikuwa hatujasoma idhan alhadithu al-15 hadithi nambari 15 عن abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala hakika mtume sallallahu alayhi wasallam mtema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mwenye kuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho aseme khairi au anyamaze yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho aseme khairi au anyamaze waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu na yule mwenye kuwa anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho amkirimu jirani yake yule ambaye anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho amkirimu jirani yake waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu na yule mwenye kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake طيب hii hadithi imetukusanyia adabu mbalimbali ambazo sisi kama waislamu inabidi tuwe nazo katika maisha yetu tuwe nazo katika mazungumzo yetu kadhalika katika miamala yetu pale tunapoishi yana majirani zetu lakini vile vile pale ambapo tunapojiwa na wageni ndio maana mtume الله عليه وسلم akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mwenye kuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho aseme khaya yani aseme maneno ambayo hayana shari ndani yake aseme maneno ambayo yana kheri imma atakayokuwa anapata thawabu au maneno ambayo ni mubah kheri mtu awe anasema imma inayohusiana mambo ya elimu au kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ambayo mubahu wenda baina yake yeye na watu wa nyumbani kwake au baina yake yeye na marafiki zake lakini maneno ambayo hayana shari ndani yake awali yasmut ay liyasmut liyasmut ay liyasmut atamika au anyamaze yani kama una keri ya kusema basi kama kweli unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho basi nyamaza kwa sababu maneno mengine utakayokuwa umeyasema yasiyokuwa yateri hakuna wewe utakachokipata zaidi ya kupata madhambi mbele ya Mola wako hakuna unachokipata zaidi ya kupata madhambi mbele ya Mola wako sasa wewe kama kweli unataka salama mbele ya Mola wako hauna sababu kusema neno ambalo hayana kheri ndani yake kwa hiyo kulazimu useme kheri kheri hauna nyamaza kimya nini maana hii ibara a in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir in kunta tu'minu billahi واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت فقل الخير أو اسكت إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت ikiwa unamwamini wewe Allah na siku ya mwisho basi sema kheri au nyumbani maneno yako yao maneno mazuri maneno ya kheri sio maneno ya shahada sawa yatakuwa ni maneno ya uongo maneno ya shari hayana kheri kwa wewe sawa ni kuchunganisha baina ya watu haya maneno ya shari hayana kheri kwako sawa kusengenya haya maneno ya shari hayana kheri kwako kwa uzungumza maneno ya kheri ambayo wewe utachuma thawabu mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala au nyumbani na nadhani watu tungekuwa tunashikamana hizi adabu mshetsi yetu mazuri kwa sababu kusingekuwa kunatokea aina yoyote ile ya magomvi kwa sababu magomvi ukiangalia asili yake kubwa ni maneno sisi kama watu wangekuwa wanasema maneno ya kheri au kama maneno ya kheri hawana wakawa ni wenye kunyamaza basi nadhani kwa mazingira ya watu ingekuwa katika hali nzuri kabisa lakini kila mtu anapokuwa anatoa ulimi wake na kuzungumza ndio matatizo yanapokuwa yanapatikana katika jamii ya Kiislamu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره na mwenye kuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu jirani yake sisi kwenye haya maisha tuna majirani jirani yako kwenye nyumba yako unayoishi kuna watu ambao wanaishi pembezoni mwako kwenye duka lako kuna watu ambao pia wana maduka yao pembezoni unapokuwa unasafiri kuna watu ambao unakaribiana nao kwenye siti hao wote wanaingia katika majirani kwa hiyo swala ujirani halikupiki kwenye majumba peke yake hata kwenye biashara hata sokoni huko kama mtu anauza dagaa na kuna mwenzako yuko uh, mlango mwingine hapo naye anauza dagaa yule ni jirani yako unasafiri uh, mko wengi yule ambaye wa karibu yako yule ni jirani yako kwa hiyo kama kweli wewe unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho inabidi umkirimu jirani yako ثم ويرجع بإكرامه فيه إلى العرف ويرجع بإكرامه فيه إلى العرف وهو ما عده الناس إكراما وهو ما عده الناس إكراما ويرجع مع إكرامه na inarudi kwenye kumkirimu huyo jirani ila al-urf kwenye urfu ya watu kumkirimu jirani kunarudi katika urfu ya watu wa huwa ma'addahu an-nasu ikraman na hiyo tunayozungumzia ni ile ambayo watu watakuwa wanahesabu kuwa ni ikram yani ukifanya hivyo watu watakuwa wanahesabu kwamba wewe umefanya ikramu kwa jirani yako والجيران ثلاث والجيران ثلاثه na majirani wako aina tatu majirani wako wa aina tatu jarun muslimun dhu qurba جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق حق الجوار حق الجوار وحق القرابه وحق القرابه وحق الاسلام وحق الاسلام جيران وكوانزا جار المسلم ذو قربى جيران أمبير المسلم وقريب في يعني من يلي المسلم جيراني لكن ني وقريب له ثلاثه وقوف هو يكون حقي ثلاثه muislamu ambaye ni jirani yako tena ni katika watu wako wa karibu ana haki tatu الحق الاول حق الجوار haki ya kwanza kabisa ni haki ya ujirani haki ya kwanza kabisa ni haki ya ujirani والحق الثاني na haki ya pili wa haqqul na haki ile ya kuwa ni wa karibu yako katika familia yule mtu wa karibu yako katika familia anakuwa na haki yake wal haqqu thalith na haki ya tatu haqqul islam haki ya uislam haki ya uislam kwa hiyo ziko hukuki ambazo inabidi mtu azifanye kwa jirani yake na ziko hukuki ambazo mtu anazifanya kwa ndugu yake wa karibu na ziko hukuku ambazo mtu anakuwa anazifanya kwa ndugu yake Muislamu kwa yule jirani yako ambaye ni wa karibu katika familia lakini vile vile ni Muislam anakuwa na hizo haki tatu waljaru thani wajarun muslimun laysa bidhi qurba wajarun muslimun laysa bidhi قربا وجاء وجار ليس بمسلم ولا ذي قربا لا وجار مسلم ليس بذي قربا وجار مسلم ليس بذي قربا له حق الإسلام والجوار وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار wajaru muslimu na jirani ambaye ni muislamu laisa bidhi kurba lakini si katika watu wa karibu lakini jirani yako katika yale maeneo matatu yaliyoeleza sawa uh, huko majumbani au kwenye biashara au kwenye safari akiwa ni muislamu lakini si mtu wa karibu lahu haqqul islami wal jiwar yeye anakuwa na haki ya uislamu na ujirani lahu haqqul islami wal jiwar yeye anakuwa na haki ya uislamu na haki ya ujirani wal jarun laysa bimuslimin wala dhi qurba وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط نجراني ambaye si muislamu wala si katika watu wa ليس بمسلم na jirani sio kwa muislamu ذي قربى ولا أتيك kwa karibu lahu haqul jiwari faqat huyu anakuwa na haki ya ujirani peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahusiwa sana na Jibril kuhusiana na jirani yake akawa anamuhusia sana mpaka kadhalika kwamba atakuja kumrithisha kwa jinsi ambavyo alipokuwa uh, anakadhir swala la jirani sisi maisha yetu leo yakumbane na hizi adabu za Kiislamu bali inawezekana mwingine ana jirani yake hata jina mjui achilia mbali kumsaidia la usiku na mchana inawezekana hata jina hamjui maisha kwetu kitu ambacho adabu za Kiislamu hajafundisha hivyo hata kidogo na ambaye anastahili zaidi kufanyiwa wema katika majirani ni yule ambaye anakuwa karibu zaidi na mlango wako wa nyumba yako au wa duka lako hata yule wa karibu zaidi kwenye mabasi hizi kunakuwa na siti mbili yule ambaye umekaa naye siti moja yule yule wa karibu zaidi kwa sababu anaona kile ambacho kinaingia katika nyumba yako au kwenye duka lako na mtambaji huyo anayekuwa hivyo anakuwa na siti zaidi wewe kumfanyia hitaji kwa watu wasifanye haya mambo kuwa ni mambo madogo madogo ni katika adabu za Kiislamu na ni katika vitu ambavyo inabidi watu washikamani navyo kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu na yule mwenye kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake ikramu dhaifi من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين وهو من مكارم الأخلاق وهو من مكارم الاخلاق وهو من مكارم الاخلاق اكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين كمكرم مجني في حقي ambao ni اسلام jeu waislam wengine اكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين كمكرم مجني في حقي ambao ni za waislam jeu waislam wengine وهو من مكارم الاخلاق na hili swala la kumkirimu mgeni ni katika tabia njema wa huwa min makarim al-akhlaq na hili swala la kumkirimu mgeni ni katika tabia njema wala masuhaba kutokana na ukarimu wao ambao walikuwa nao mpaka nazikana wakaja watu wawili mtu nazikana ana mbuzi wawili au ng'ombe wawili au ngamia wawili akachinja wote kila mtu anao kwake ni watu ambao hakika walileleka malezi yasiyokuwa na mfano walileleka malezi ambayo hayana mfano na ndio maana hakuna watu bora ukishaondoa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii isipokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yani hakuna watu bora ukishaondoa mitume wa Allah na manabii isipokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia kila ndani walikuwa ni watu ambao walikuwa huko vizuri kabisa ndio maana ibn Mas'ud yeye akawa anatoa usia man kana minkum mustannan falyastanna biman kalimata فإن الحي لا تؤمن عليه fitna anayetaka kuiga miongoni mwenu awaige wale ambao tayari wameshakufa kusoma mtu ambaye yuko hai aaminiki na fitna ibn mas'ud radhiallahu anhu anasema hayo maneno wakati huo fa inna al-hayy la tu'man alayhi al-fitna kwa sababu ambaye yuko hai aaminiki na fitna ulaika ashabu muhammadin abarqu hadhihi al-umma quluban wa am'aquha 'ilman wa aqalluha takallufan hao ndio kusudia ambao tayari wameshakufa ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu ambao nyoyo zao zilikuwa njema kuliko watu wengine wote wale na ni watu ambao walikuwa wamezama kielimu tunazungumzia elimu basi mtu mwingine anaweza kaleta ugogo kwamba hata wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na watu walikuwa wasomi si maneno watu wanapata wapi yaani mtu anasema hata wakati wa Mtume kuna watu walikuwa wasomi basi sijui nani ambaye atasema kwamba swala fulani alikuwa mjinga mtu aje kusema mmoja kwa bwana swala fulani alikuwa mjinga alikuwa hana elimu Yaani watu washira kusema muhimu mtu aseme tunatafuta hoja huwezi kuwa na hoja Yaani kama usomi na kama dalili ujui ukaa darasani wewe utaki hoja na katika baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa na stahili kuadhibiwa maadamu wakusomesha wa hakuna namna lakini vile vile walikuwa ni wachache wa kujikaribisha na mambo uh, ambayo hayamu katika dini lidhan ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر akhir na mwenye الله سبحانه وتعالى في يوم wa ta'ala ضيفا ام كريم faliyukrimu dhaifa amkirimu وهو النازل بك وهو النازل بك وهو النازل بك كرجل مسافر نزل بك كرجل مسافر نزل بك كرجل مسافر نزل بك فهذا ضيف فهذا ضيف يجب اكرامه يجب ikramuhu yajibu ikramuhu bima yu'addu ikraman bima yu'addu ikraman wa huwa an nadhur bika tunaposema mgeni yule ambaye ameshukia kwako wa huwa an nadhur bika ni yule ambaye ameshukia kwako karajulen musafirin kama mtu msafiri nadhala bika alafu akafikia kwako fahadha dhaifu huyu ni mgeni yajibu ikramuhu ni wajibu kumkirimu bima yu'addu ikraman kwa kile kinachohesabika kuwa ni ikram kwa kile ambacho kinahesabika kuwa ni ikramu naam اقرا الحديث الثالث قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري نعم الحديث الثالث عشر حديث نبالي قومي نتيجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كتب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم hakika أنت alisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama ausini niusie mtu mmoja alisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama ausini niusie qala mtume akasema la taghdab usikadhibike la taghdab usighadhibike faradda mirara akarudia mara nyingi yani yule mtu akarudia mara nyingi anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallama ausini niutie mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamwambia la taghdab usikadhibiki rawahu al-bukhari hadithi ameipokea al-imam al-bukhari maneno machache lakini maana yake ni kubwa huyu mtu anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ausini niutie ma hiya al الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام هي العهد إلى الشخص بأمر هام هي العهد إلى الشخص بأمر هام الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام ني الوصية ني kumuhusia alahdu ila shakhsi kumuhusia mtu biamrin hamin kwa jambo la umuhimu zaidi kumuhusia mtu kwa jambo la umuhimu zaidi kwa hiyo huyu mtu alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ausini akawa anakusudia ausiwe jambo ambalo ni la umuhimu zaidi qala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la taghdab usikadhibike لا تغضب أوتي غضبك ما هو الغضب الغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم هو جمرة يلقيها الشيطان جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب جمره الغضب هو جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيغلي الكلب فيغلي الكلب نكا لذا كا جمره كا يلقيها الشيطان على لتوب الشيطان في قلب ابن ادم في موي وبنادم كا قال الشيطان انكو انا لرشه na kulijalia katika moyo wa binadamu fayuli kalba likachemsha au uh, kutokana na hilo ule moyo wa mtu ukawa ni wenye kuchemka moyo wake ukawa unachemka ukajaa hasira na ndio maana ukikuta mtu ana ghadhabu mpaka uso wake unakuwa unabadilika mwingine mpaka mishipa inakuwa inamtoka mwingine mpaka nywele zinasimama kwa sababu ya adhabu mpatishe kwa hali ya namna kama hiyo hatari kwa sababu anaweza kufanya mambo yasiyokuwa na maana sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la takdhab usikadhibike manake ni nini maana ya la takdhab اجتنب اسباب الغضب اجتنب اسباب الغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه ولا تتعرض لما يجلبه ولا تتعرض لما يجلبه واما نفس الغضب واما نفس الغضب فلا يتأتى النام عنه وأما نفي الغضب فلا يتأتى النهي عنه فلا يتأتى النهي عنه فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لأنه أمر طبيعي لانه امر طبيعي لا يزول من الجبلة لا يزول من الجبلة لا يزول من الجبلة ثم صلى الله عليه وسلم قال ان الادب بما اجتنب اسباب الغضب يفوش نسباب ذا كغضبك يفوش نسباب ذا كغضبك wala yatataarradhu lima yajlibu wala usiingie katika vitu ambavyo vinaleta ghadhabu usiingie katika vitu ambavyo vinaleta ghadhabu au usiingie katika kitu ambacho kinaleta ghadhabu hiyo ndio maana la takbab yani ukae mbali na vitu ya namna kama hiyo wa amma nafsul ghadab amma ghadhabu yenyewe kama ghadhabu fala yataatta annahu anhu jambo ambalo haliji kukatana yani mtu ameshaghadhibika hapo ambaye usighadhibike wakati tayari imeshatokea لانه امر طبيعي kwa sababu mtu kadhibika ni jambo la kitabia la yazulu min aljibilla haliondoki kwenye maumbile haliondoki kwenye maumbile tena ijitani kwa sababu al-ghadab wala tataarrad lima yajlibuhu wa amma nafsu al-ghadab فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبل kwa hiyo haya maneno yamenukuu al-Hafidh Ibn Hajar katika al-Fath kwa kunukuu kutoka kwa Al-Khattabi akisema haya maneno kwa maana ya la kwa bi maana ijtanib sababu al-ghadab jiepushe na sababu za ghadhabu wala tatahafadhu lima yajlibu wala usiingie katika kile ambacho kinaleta ghadhabu wa amma nafsu nafsul ghadab amma ghadhabu yenyewe فلا يتعتى النهي عنه jambo haliji uwezekano kukataza lianahu amrun tabi'iyyun kusoni jambo la tabia la kitabia la yazulu min al-jibilla hajiondoke katika maumbile na kuna baadhi ya ahli ilmu wakasema kwamba la taqwab ikiwa na maana kwamba la tunaffif ma yaktadhi al-ghadab la tunaffif ma yaktadhi al-ghadab usitekeleze kile ambacho ghadhabu inataka la tazma bimana la tunaffir ma yaktabi ghadab usitekeleze usifanye kile ambacho ghadhabu inataka wewe ufanye wewe usifanye hivyo ukadhibika lazima mtu anadhibika sala ukadhibika liko ukadhibisha utadhibika lakini wewe usifanye kile ambacho kinachotaka ghadhabu kwa sababu fanya hivyo utakao yaharibu ni mengi ambayo baadaye utakuja kujuta kwa hiyo la taqdhab hili neno japokuwa ni fupi lakini limekusanya khairi ya dunia na akhera kwa sababu mtu mnapokuwa na ghadhabu inafikia hatua kama itakuwa baina ya ndugu anakata undugu na vile vile inazuia mtu kuwa mpole anakuwa mkali na kwenda ikapelekea ah, hata yule huenda naye kadhibikiwa akapunguza kitu katika dini kwa hiyo muislamu nakana baadhi ya mambo tahammal yani kuna wakati bidu munkar na bidu inabidi na bidu useme lakini kuna baadhi yenye kati inabidi mtu tahammal uvumilie uvumilie na ukiwa ni mtu ukasiria kila wakati dunia yenyewe inazana wewe wala usioni raha ukoa ni kero tu ukiwa ni mtu ghadhabu kila wakati kwa sababu watu wapotea ni wengi ndio ukaenda nyumbani huko basi kutana na watoto anaoyafanya na yeye mwenyewe tu na natimbanga ndani sasa ukisema wewe unaadhibika kila wakati mesha tukwaje kwa utanuna tu kitokea mtaani ndio hivyo tena kama utakuwa unashikamana vizuri na kitabu na sunna utakutana maneno yanakera kweli kweli mtaani nafanyaje inabidi ah, usighadhibike kwa sababu ukighadhibika unaweza ukaharibu mengi lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale ambao wanaezuia hasira zao na kuwasemehi watu wale ambao wanazuia hasira zao na kuwasemehi watu na mtu ambaye anayezuia hasira zake na akashindwa kutekeleza kile ambacho kinaongoza na hasira zake au ghadhabu zake basi huyu ndo mtu mwenye nguvu kiukweli huyu ndo mtu mwenye nguvu kiuhalisia kama wale mabaunsa wale wale wana nguvu lakini ile nguvu si nguvu ya uhalisia ambayo dini inataka si nguvu ya uhalisia ambayo dini inataka na ikra hadithi قال رحمه الله الحليف السابع عشر عن ابي يعلى شدال بن اوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فأحسنوا الذبح وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته رواه مسلم إيه. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليعد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم حديث نمبر 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس كتب ابو يعلى ambaye ni Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu ani rasulillah sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameandika wema kwenye kila kitu Allah ameandika wema kwenye kila kitu kaandika wema kwenye kila kitu faidha kataltum fa ahsinul qitla mtakapoua fanyeni vizuri kuua mtakapoua fanyeni vizuri kuua fanyeni wema kuua kwenu huko mnakoua fanyeni wema kwenye kuua wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha na mtakapochinja fanyeni wema kuchinja kwenu mtakapochinja fanyeni wema kwenye kule kuchinja wali yuhidda ahadukum shafratahu na anoe mmoja wenu kisu chake wali yuhidda ahadukum shafratahu na an, ana anoe mmoja wenu kisu chake wali yurih dhabihatahu na asareheshe kile kitinjo chake akijalie starehe kile kitinjo chake yani kile kichinjo kipate starehe طيب متوم صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله ameandika kufanya wema hapo ala bimaana fi hapa aliposema ala bimaana fi kwa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay bimaana fi kulli shay'in Allah subhanahu wa ta'ala ameandika wema kwenye kila kwenye kila kitu nini al-ihsan al-ihsanu ضد الإساءة الإحسان ضد الإساءة neno al-ihsan ni kinyume cha al-isaa al-isaa ni kufanya ubaya al-ihsan ضد al-isaa ihsan yani wema kinyume chake ni ubaya hapa aliposema kataba bimaana shar'a wa aujaba kataba bimaana shar'a wa aujaba kataba bimaana shar'a wa aujaba hilo neno kataba kwa maana ya amefanya sheria na amewajibisha kwa hiyo itakuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya sheria wema kwenye kila kitu au amewajibisha wema kwenye kila kitu shar'a wa aujaba amefanya sheria na amewajibisha والإنسان يكون عاما للإنسان والحيوان والإنسان يكون عاما للإنسان والحيوان للإنسان والحيوان na wema unakuwa ni am unakuwa ni wenye kuenea kwa binadamu na wanyama wewe unakuwa ni wenye kuenea kwa binadamu na wanyama kisha katema faida kataltum fa ahsinul qitla mtakapoua fanyeni wema kuua mtakapoua fanyeni wema kuua yani kama wewe unataka kumuua nyoka basi fanya wema kwenye kuua unataka kuua panya panya wema kwenye kuua panya bali nikakuta alimu mmoja akawa anazungumzia ile mitego ambayo watu wanaiweka kwa ajili ya kunasa mapanya akisema kuweka mtego ule ambao uh, panya anapokuwa anakuja na kunasa akakaa muda mrefu aliyakuwa amebana inawezekana ikapita siku nzima mtu hajajua kinachoendelea au siku mbili akisema hili jambo halifai hili jambo halifai na kama mtu anataka kuweka mtego namna kama huo basi awe anaenda kila wakati subra je kwa nini kwa sababu wewe unapoweka mtego namna kama hiyo akanata fanya siku tatu hii ni taadhibu hii ni taadhibu huku ni kuadhibu kwa hiyo hatafanya kumuua kwake basi kuwe na wema usije unasema kwamba huyu ndio neema nilizozaa vile vyakula vyangu hivi sasa waache kwanza akope na haiwi faidha kataltum fa aqlu fitla pale mtakapoua basi fanyeni wema kuua wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha na mtakapochinja fanyeni wema kuchinja nini farq baina kusema fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha nini farq baina ya hizi jumla mbili al-farq bainahuma al-farq bainahuma الفرق بينهما أن المقتول لا anna بالقتل أن المقتول لا يحل بالقتل أن المقتول لا يحل بالقتل وأحسن الذبح فيما يؤكل وأحسن الذبح فيما يؤكل أن المقتول لا يحل بالقتل وأحسن الذبح فيما yukata hapo aliposema faidha katadum fa'asul qibla al-maqtul la yahillu bil qatl kinachokusudiwa kwamba yule anayeuliwa hawe halali kwa kuuliwa kwa hiyo sasa anakusudia nini anakusudia binadamu kwenda pale anaostahili kuuliwa kwenda binadamu pale anaostahili kuuliwa kwa hiyo basi wakati wa kumuua kuwe na wema kama ni kwa upanga basi wewe upanga wewe unakata kweli kweli yaani ukipita shingoni salati unapita moja kwa moja kwa mamlaka kuolewa kwa namna kama msoka aliyokufa mpaka leo na siku mtu anapokuwa anauliwa kuna tangazo kuna tangazo kama ni kitabu au mtu alikuwa anafanya jarima fulani kwenda kuhusika na madau kuleva na mfano wake kuna tangazo kuna uwanja maalum kwa ajili ya kazi hiyo bali kuna watu maalum wamewekwa na dola kwa ajili ya kazi hiyo sio kwamba wanaenda kuchukua mtu tu kwamba wewe tuende kufanya kazi hiyo ba kuna watu maalum kuna watu maalum huyo yale mapanga yao yanakata kule kule yani mara moja tu mara moja shingo huko kiwili kwa hiyo hii ndio wema katika kuua kwa sababu uh, mtu anafekwa mara moja kadhaa nafia mara moja kadhaa isipokuwa katika katika ah, hadhi ya mzinifu aliyefanya tendo la ndoa katika ndoa ya kisheria yeye inabidi apige kwa mawe mpaka pige kwa mawe mpaka hii vipi inasema kwamba ah, laalla maksudi katika ile kwamba wema ni kule kuwafiki sheria kwa hiyo sheria maadamu imeweka hivyo basi inabidi mtu auliwe kwa njia hiyo na pia kwa mawe mpaka yeye haondolewe kichwa pigo kwa mawe akafa na aliposema wa ahsinu dhibha yani wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha na pale mtakapochinja fanyeni wema kuchinja sima yukalu kwenye vile vitu vinavyoliwa sima yukalu katika vile vitu vinavyoliwa kwa hiyo fa idha qataltum fa ahsinu alqitla pale mtakapokuwa mmeua fanyeni vizuri fanyeni wema huwa kwenu katika vile vitu ambavyo si halali kukuliwa yani wale wanyama ambao ni halali kuuliwa sawa ni mtu sawa ni simba sawa ni nyoka sawa ni panya watu wafanye wema kwenye kuu واذا ذبحتم فاحسبوا الذبحه fima yukal na chinja fanyeni wema kuchinja katika vile vinavyoliwa kuku mbuzi ng'ombe sungura fisi na mfano wake katika vile vitu vinavyoliwa basi mtu wakati wa kuchinja afanye wema kuchinja vipi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala yuhidda ahadukum shafratahu anowe mmoja wenu kisu chake shakratahu ay eh, sikinahu shakratahu ay eh, sikinahu sikina anowe mmoja wenu kitu chake kisu kisiwe butu cha kuchinjia kisu kiwe na makali kisu kisichokuwa na makali kinaitwa kimkono ndunyu mtume akasema waliyurih dhabihatahu na kile kichinjo kichinjwa kile akipe starehe na akipe starehe kichinjo chake hapa aliposema waliyurih dhabihatahu uktubu inda dhabhi inda الذبح وليرئ ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة بحيث يمر السكين بقوة وسرعة na akipe starehe kichinjwa chake wakati ule wa kuchinja bihaithu yumiru sikina kiasi ambacho anapitisha kitu bikuwati wa sur'a kwa nguvu na kwa haraka kichinjo chake akipe starehe kwa kupitisha kitu kwa nguvu na haraka kwa unapokuwa unachinja hakikisha kisu chako kina kina kisu chako kinakuwa na makali kinakuwa na makali ili kusudi yule mnyama usimtete lakini vile vile fanya haraka ni vijana sema kuwa fasta kata mara moja mnyama starehe lakini tuna nafanya taratibu eh hiki sawa sawa ninakumbuka tarifa moja ilitokea huko vijijini mtu kashika al-arba'una an-nawawiyya kusoma zake kusoma kuna ah, hapa kile kinachochinjwa inabidi kipate starehe sokoni kunakojaa watu chaitwa pale chinja kukwa basi mzee alikuwa anachinja kuacha unarukaruka chinja tu tunakuacha uko unarukaruka chinja tu tunakuacha uko unarukaruka basi nikwambia pale sokoni kitu kibaya wazee wanavyojua tena kuna watu wao wanasubiri makosa tu ni watu wakosee halafu uone maneno yatakezungumzwa sasa wale wazee wale angalia waliofanya wanani answali mtani kulichafuka na maneno sasa fahamu zingine zimekoseka hii ni madhara ya mtu kuchukua kitabu kikao kikao alafu mtu anasoma au anafundisha watu wengine anachokuja kufundisha sasa kinakuwa ni shida ah sasa kama huyu ni kuku basi mmoja jaribu kuchinja ng'ombe amkada alafu mchinje kama hajaua watu sasa vitu vingine ah, kwa hiyo hayo ndio ambayo nilikuwa nakusudia kufanyia eh, taarifa katika hadithi hizo tatu za leo kwa hiyo msimamia hapo tutaendelea wiki ijayo insha allahu <coughs> taala na kuna swali